Como Paco, leyes on me. Vivo facts on, leyes on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si soy la chupia del trueno. Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon. Dime, tú, yo le llegué otro barrio un domingo. Pero decime dónde estás, estoy en cinco. Sé que todo eso bobo sopa de lo mismo Y que vos querés turo que te puedo pa' que te di sacarte de tu vida normal. Perdona a tus viejos si no visto formal. <laughs> Pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. <laughs> Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba, es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, me fui. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido, solamente estoy para ti. Me jodió el corazón, lo he roto, no hay on me. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido, solamente estoy para ti. Me jodió el corazón, lo he roto, no hay on Mami, no me digas que no, si soy la lluvia del trueno. Mami, dula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego Ay, no me niego Baby, dime que yo tengo que hacer para verlo de nuevo Fiel a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le manden flores Por todos esos rumores, está enojado el fire Jugó por la preventa pero no dio tu modales Vamos a mantenerlo callado nosotros seguimos enganchados. Avísale a Cupido que mandé a la mierda el ego. Y hace tiempo Camila Rila Porque yo soy así, Me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba, es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba, es que estaba por matriz.

Yo soy trono niño, soy de esta área. Y cuando no me rap me aplaude toda mi primaria. Yo soy trono niño, mi rap no es cualquiera. Yo soy de la boca de acá de la bombonera. Yo soy trono niño, ganarme los intentes. Yo soy de la boca de acá de los dos puentes.